egunon entzule guzieri. Ekaina, harro labetea bezala ezagutzen da. Zertaz harro izaitea galeginen dautazue. Garena izaiteaz, harro tasuna. Basterean eta desbideratuak izaitea, gure desperdintasuna kospatzea, eta nahi dugun bezala izaiteko eta maitatzeko harro tasuna sentitzea. Labur bilduz, harro izaiteko aukera, batez ere kontrakoa erraiten daukutenean. Alabainan, hainbat ikerketaren arabera, LGBT kuia plus ren aurkako indarkeria hasten ari da non nahi. Ez dugun asekula aski erripikatu gauza bat, LGBTen eskubideen aldeko borroka ez dela asekula eskontza eskubidera gelditu. Beraz, zalantzari gabe, Duera amar urte Frantziako lurraldean eta iparaldean denei eskontzeko aukera idekida, baita ere bikote homoseksualei, baina hori ez da berez helburua. Eta Euskal Herrian, LGBT izaitea beste leku batzuetan baino hobe bada er-, ere, gure herraldeetan komunitatea ikusgai egiteko saiakerak batzuetan, oraindik ez betetzen gure historiak berezkoa duen segurtasun ezaren sentimendua etxemplu gisa, joan den haste buruan, Lyon eta oksitaniako tolosa hirietan, jarrotasunaren martxan parte hartzen ziren jendea erasutua izan da. Besta duela haste batzuk, tur den LGBT zentrua lehergailu batekin atakatua izan zen. Pentsa dezagun jala ere beste hirietan jendeari eunaldiz okeragoari aurre egiten duenak. Duela guti, Ugandak, ekialdeko Afrikako herri alde batek, herri aldeko homoseksualitatearen intolerentzia egoera lahiagotu zuen lege berri batekin, herri zigorra zigora ahalbidetuz homoseksualen kontra. Horregatik LGBT izaitea ahal denean ospatzen da, ezin duten entzat adibidez. Euskal Herrian, larun bat honetan, miarritzen egingo den harroztasunaren martxarekin. Testu inguru historikoaren zat, jajotasunaren martxa, edo bere anglisismoarekin pride delakoa, Stonewalleko istiluei esker ospatzen da, New Yorkeko transkomunitateak mila bereatziun eta irurgoita behatzian abiatutakoa, poliziak gehi taberna batean egindako eraso bati erantzunez. Harrezkero, Stonewalleko istiluak gertakari nagusia da LGBT eskubide aldeko borrokaren historian. Euskal Herriko iparaldeari dagokionez, naiz eta komunitatea ez hain agerikoa izanez, hats berri bat sumatzen dugu mugimenduan. Be belaunari berritze baten bitartez, seksismoaz gain homofobia eta transfobiaren gaiez kontzientziatu duen buruka feminista baten bidez. Eta azkenaldian beste espazio askatzaile batzuetan sartuz, esenatokia bezala, altxaliliak proposatutako queer kabareta bikainari esker. Hain energia ederen lekuko izaiteak parte hartzeko gogoa emaiten dizu. Gora hajotasunak, aske maite, aske izan, aske bizi.